serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro dusangire ikiyago ikaze ni rwanyu mwebwe mwese muteze amatwi ibiganiro bya disanganiro mu kiganiro isanganiro ry'imiryango umusore mu gihe ashitse mu bigero yifuza kubaka ugwiwe arereka ababyeyi uwo mutima wiwe wahisemwe canke wakunze bamaze kubaka bemeranya gukundana ubuzima bwabo bwose maze bagatandukanywa n'urupfu mu kiganiro cuno munsi tujya kurabira hamwe inyifato yoranga abubakanye kugira ngo urukundo ruri hagati y'umugabo n'umugore rugume rutotahaye nk'uko baba babisezeranye mu ndagano zabo mbega nibiki bituma urukundo hagati y'abubakanye rugabanuka ingaruka zishika mu gihe umugore n'umugabo babanye bataciyumvanamwo n'izihe umuntu agerageje kuraba imibano muri kino gihe mu ngo hariho umugani umwe bakunda guca mu kirundi bavuga ngo uja mu kibiri utazi ugaca inkono utazi ngerageje rero kudugira kuri ibyo kuri iryo jambo kuri uwo mugani w'abasogokuru ni by'ukuri turi turitegereza turabona abantu bari ko barahukana abandi bari ko barabaho ubuzima bubi batategerezwa kubamwo mugabo urugo hari hahantu heza ho kuba habuze ikiganiro umushinga nawe patrice sabuguheba um, musanze mukurikirana iby'imibano munsi aho muherereye mubona umubano hagati y'umugabo n'umugore wifashe gute by'umubano w'abubatse muri kame ka muntu harimo guhindagurika iyo rero hari ibihe bihinduka byihuta biratuma n'abantu nabo bahindagurika byogoye kuvuga ingene umugabo wawe ameze byogoye mhm. kuvuga ibyakugoye mu rugo cyangwa ngo umugore uwo ari we wese ngo avuge ibimugora mu rugo mugabo uno munsi bafise indanyango bisobanura iki indanyango ni ukuvuga ntibagifise umutima wo kubika ibanga mbega icyo gituma urukundo rugenda rugabanuka hagati y'umugabo n'umugore byo biva kuki umushinga na joseph ndayihereje urukundo igituma rutera rugabanuka mbere numva ni uko abantu bajya kubaka batateguwe neza batazi batazi iyo bagiye mhm. turabibona ubu umuntu agenda kubaka yibaza ko ari ibintu byorosha ataronse inyigisho zikwiye kindi kintu gikomeye cyane nuko abantu bagenda kubaka bafise ibikomere byinshi umuhungu aragenda kuresha umugabo bafise kahise kiwe mm. ashobora kuba yabonye papa ashobora kuba yabonye mama ugasanga bya bikomere yakuranye aho yaciye ibyo yagiye arabona cyangwa ibyo yumvise mu miryango hirya no hino mm-hmm. agaca abitwara mu rugo rwiwe mm-hmm. ugasanga umugabo eh, umugabo azi yuko agiye kubaka azi yuko papa yahora kubita mama mm-hmm. inyigisho zerekeye umubano mhm. inyigisho zerekeye yagiye byagiye kujamwo kuko nababwiye ko ari shamba umuntu aba yinjiyemwo ririmo ibyiza ririmo ibibi ririmo ibikoko bijyana ririmwo ibintu byinshi cyane mhm. ni ukuvuga mu rugo ugenda witeguye ko ushobora guhura n'ikibazo mugabe icyo kibazo bakakubarira ingene uzogisohokamwo kuko ugiye mu urwo rugo utateguwe by'ukuri neza usanga uhurayo n'ibyo bibazo ugasanga abantu benshi bariko baragira amadivorce mhm. umugabo agagomba gukubita umugore canke ntamuvugishe kugira ngo bamenye ko umugabo ari urucumu ari ushika kankama mhm. ari ushika ahungabanya muhira bamubonye bose baca baca bugufi bakinyegeza uwo mugabo kubera yabibonye imbere byabaye ku babyeyi biwe bigaca bituma abitwara muri rwa rugo bagaca bagenda kwibaza yuko abagore na ni abantu navuga bafise urukundo barusanganywe mhm. akenshi iyo agiye kubaka agasanga wa mugabo ntameze cyangwa ntakora ibyo yifuza uca usanga akenshi habayeho kwagutituka mm-hmm. kuko rukundo mm-hmm. rero umugabo eh, urukundo ruzanwa n'ibyo abona eh, akenshi yasanze madamu yisize yasa neza mm-hmm. eh, ibyo bigaheza bika novuga bikamukwega kwega hanyuma madamu nawe aba yiteze bya bindi ka kajambo wa mushinga nawe we hava amubwira madamu wateguye neza madamu eh, ibintu bitunganije neza mhm. ikindi kigabanura navuga urwo rukundo mhm. hagati y'abubakanye hariho eh, ibintu muba mutunze abagabo akenshi iyo bagize eh, novuga amafaranga arenze mhm. baribagigwa hariho abibagigwa ugasanga mushinga ntahe ariko aganira ku telefone oh uno munsi niriwe ku kazi mhm. sinaravye muri groupe kanaka yabo twiganye mhm. canke iki ugasanga iwe ni telefone mhm. yibagiwe abana yibagiwe Madamu madamu nawe yari akeneye cya kiganiro icyo kiganiro kirabuditse mu rugo bigatuma habaho eh, novuga ubutandukane hagati mm, y'umushinga ntahe na madamu hari igihe abana hagati y'umugabo n'umugore bibagora la gestion mm-hmm. kubakurikirana yego eh, mm-hmm. kubakurikirana nk'iyo mumaze kugira abana mm-hmm. eh, begewe imbere amashuri amadeyade ugasanga madamu yama yiyokipa iby'abana akibagirwa ko mushinga ntahe eh, mushinga ntahe yaje nimba nkeneye kumushira akayi akunda akayi kumbure afise umubebe hariya ugasanga après le devoir agiye gukoresha agiye kwiyokipa umubebe afise ugaca usanga umugabo byamubabaje mhm. yiyumviriye ati kumbure madamu ya mhm. ntakinkunda mhm. ugaca usanga naho nyine urukundo rwagabanutse aho kumva ni kubatembera bize bariya ba nabo biri imizi kumbure batagira n'iyo telefone adakoresha ayo madeyade nabo nyine byo biva ku udukorwa udukorwa urabona umukenyezi ruguru agira udukorwa twinshi abashinga ntahe baratembera bakajya mm. mm, ku mabare ariko ruguru wa mukenyezi yiteze kuva gukora agashika agacashira inkono ku akatunganya akegeranya utwimuhira ugaca usanga wa mushinga ntahageze nuko ataha ntibavugane mwumva habudi ikiganiro eh, ikiganiro ni novuga ni hageze igihe na rya tegeko ry'igihugu ry'ingene basoneranira bubahana bagira gute ugasanga babyibagiye kubera ko kubakana birasigura ikindi kirengeye guhuza ibitsina mm-hmm. kubera ko kubakana umugabo arasanasana mu ngorane z'umugore akamusanasana akaraba aho umugore afite agahaze mhm. mu kubaho kwiwe bya bindi joseph yavuga muri kahise kiwe hari aho gafite ibihengeri mhm. umugabo akahasanasana mhm. umugore aza ku mugabo amurondera kwica umugabo arondera umugore amurondera kwicabuze mhm. rero uko umugabo yosa anasana umugore niko n'umugore nawe yosa anasana umugabo haje n'umukozi haje n'umuyayi mhm. umuhungu umukobwa ko rero iyo migenderanire itanguye kugoyagoya haca haza rwa rurimi mhm. ururimi rurunga ruvuye ku mutima wunga cyangwa rugasambura mhm. ijambo rimwe ribi rigusize umugore kumva ko ukamwishyura nabi adasanzwe yiteguye ashobora kurifatira ko agaca kubaza avuga ati uwo mutima muba hanze kuko winjiye guhunga ingorane niho rero yamanga ica itangura kuza hagasigara ikirere kiri hagati y'umugore n'umugabo kujya ko ibikingi by'irembo birabana gutya mhm. bisigara bihuzwa n'imyugariro gusa bihuzwa n'aba bana bahavuka ngo bahukanye kuko ntiyaheza ngo yatigwe kuko ubyaye kabiri gatatu ukahukana ntuzopfa watiwe so wawe yarakugondagonda kugira ngo ntutukishe umuryango wiwe kugira ngo ejo niyagushikana imbere bashinga ntagusabire intahe uzoronke intahe watiwe urumva ko bari bafise umugozi bazirikisha iryo banga ry'uko ikibano imigenderanire y'abantu iguhanze amaso ubu niryo ririko rirabura ruguru urumva yuko hariho umugozi ubaboha kandi n'ubu karacariho buke buke baracagahembera genda were iyo ugiye hariho abagore bakikagendera akemera akarinda ingorane wa mugabo akiruka agateba akaruha murabye uko byari kera n'uno munsi iki gihe hari akantu coba cisangije nuvuga eh, ku bituma urukundo rugabanuka hagati y'umugabo n'umugore mushinga na Joseph kera hariho amajambo umukobwa yagira agende kubaka yaca kwa bayinasenge bakamubwira ingene mu rugo bimeze bamubwira ibyo bazi ivyo babona mu rugo iwabo bakamuhanura bakamubwira ingene umukobwa akwiye kugenda kubaka kuko umuhungu wewe kera yabari ngaho nta ntaho yaba agiye umukobwa niwe yaza aho muri urwo rugo nta mwanya kuko urumva ko abize baba bavuga bati twebwe ntidukeneye bajya batama n'abatama akazi mm. ibyo ntitubibakeneye ko bazi yuko gusa we wikundanira bace bagenda kubagorogwa rero eh, iby'ubu kera n'iterambere ntiryariho cyane kera nta terambere ryariho rwose ariko ubu murabona ko turaba bamwe baraba turaba amateleviziyo turaba hariho n'ibindi ubu bigezweho hariho abahungu baja mu mafilime porunogarafique mm-hmm. bande ba abakobwa bakaraba bakaraba ibintu byinshi bagaca batwara bya bintu ariko barabibona iby'iterambere by'amatelefone mu whatsapp ugasanga nk'uko bari yari yabivuze madamu bera mhm. ugasanga abantu baba mu urwo rugo bagiye gushinga bafise ibintu byinshi bidukikuje mhm. iyo rero umuntu atahabaye maso ugasanga urugo rurononekaye kubera ibintu ibitugize biri muri twebwe ibyo twatwaye cyangwa tubona ugasanga umuntu atwawe n'ivyo ariko kera hariho ikizira bakubwira bati iki kirazira ukagikora mu mibano ntusubira kugira ijambo agatinya ico ariko ubu ubu murabona ko hariho hariho ibintu byinshi bituma urugo rwononekara by'ukuri muravuze ikintu kijyanye n'iterambere uno munsi amatelefone euh, amateleviziyo ku bayafise mm. ku batayafise naho ku badafite n'amatelefone mm. naho byo biva kure ni ukutamenya ingene hariho ibintu byinshi byinshi cyane mu rugo mu bituma urukundo rutituka icyo byisangije uretse ko umushinga joseph yaraheje kubidondagura nka byose iruhande y'ayo matelefone usanga habuze ikiganiro navuga ko e, e, no kongera ko uko umuntu asanzwe ameze muri we kamere kiwe k'umuntu ameze mhm. uko jewe meze si ku mushinga ntawe wanjye ameze mhm. bisigura yuko e, niyo nabikora niyo yambwira ijambo hanyuma jewe nka nkishura mu buryo bucyanye butamushimishije bivanye n'ibyo niriwemwo canke nabayemwo arashobora kugira indi nyifato iyo nyifato rero agize ugasanga yankozeko mhm. rero navuga ngo hariho kubanza kuyimenya abubu kenshi kuyimenya usanga ari ikintu kitugora no kumenya uwo mwubakanye usanga bifata igihe murakoze cyane mm. mushike nahe patrice saba guheba uki gihe hoba hari icyo cyisangije mugereranije na kera ku bijyanye n'ibititura urukundo hagati mu rugo mbega ko kera bababwira ati muraba amakara ntimurubeye n'ubu barakavuga barakavuga mugabo mugende mwibaza ko uko babivuga uno munsi mhm. babivugira mu bishobisho ibishobisho nabyo hagera igihe bigahera mm. urumva muraba amakara ntimuburubeya mm. ryaba ari ijambo mwananje rivuye ku mutima ni ukuvuga rero ngaha abubatse batorana gute none niba bahuriye muri buwate doni muri rya joro ry'amatara arenga cumi n'abiri adasangiye amabara bimwe bikubita mu maso ukabona bari baratamba muri ibyo bishobisho byo muri iryo joro bagasohoka bavuze ngo ndagukunze aho nyine ntiwibuka yuko uwo wakuye muri buwate donwi uzosanga ariyo yigumira ngo yiyubashe ngo kandi ufite n'akazi keza mm-hmm. ibyo si byo bigize kame ka muntu si byo bigize si byo bizogira urugo ikindi cya kabiri ibishobisho birahera hamwe urukundo rusigara rukanye rukonje rwubakiye ku ibanga none ibishobisho bitanguye guhera hanyuma n'ubusaza bukaza cyangwa ubumuga kuko ubumuga buratandukanye n'ubusaza mm-hmm. wa murindi umugabo yari afise umukobwa yamubonamo umugabo akagwara hari ushobora no kurwara diyabete ikamuza ko buke buke nimba ca gisharara c'umubiri cahora kimara iminota cumi mirongo ibiri ikagendera agabanuka umugore agasanga ati jewe umugabo wanjye ntacagishoboye canke umugore nawe nyene aka akagira amagara make wa muvuduko yari afise ntawubandanye umugabo akavuga ati cyangwa umugore wanjye umengo ni urubura mm. yamakanye yamakonje urumva ko rero iryo ni ryabanga ni bya bindi bategereye mu ikorobosi inyuma y'urubanza ni bimwe bibategera none yoreka gukonja gutse ko ari naho yagize ingorane atakubariye kandi nawe utashatse kumviriza kumaze amezi atatu ane atanu muticarana mutanajana no mu kabare uzi uhaze nawe akaza ahaza urumva we ntashuhira wewe hari n'aho yashuhiye uwundi wa mugabo igore muri ca ganiro mukire umwanya wo kumuraba igituma akonje umugore akonje yego cyane ubutunzi burafise uruhara mhm. mugabo rufise uruhara mu gihe utabyitwayemo neza mu gihe utamenye urugo mm. utamenye ingene ibintu byawe mu rugo bikwiye kugenda bigenze bikagenda gute ni kuvuga ubwo butunzi bwo gufasha umuryango mu gihe mwumvikana n'umugore nta rasiyo mfise mugabo we warahaze muri icyo gihe ubutunzi buba bwabaye ingorane intambamyi y'uko urugo rutatoka ubukene nabwo butitira urukundo gute eh, ubukene butitira urukundo mu gihe mwagize mariage mutunze umwe afise amahera n'undi akaba afise amahera mugaca mugira mariage wewe ukagenda kugira mariage nababwiye ko hari igihe umuntu agenda kugira mariage akavuga ati jewe urya muhungu afise amahera kabisa jewe ntegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo tubane kubera yabonye amahera umuhungu afise hariho abahungu ba, ba barondera abakobwa bafise amahera nabo nyene bagaca bagenda bakagira amariage kubera babonye ubutunzi mugabo atarukundo atazi n'ivyo agiyemwo wewe imbere yiwe abona amahera gusa ashitseyo yamahera agaca ahera aheze hariho abantu bikunda kuba cyane ku bapfasoni iyo cyane abapfasoni byashitse akaba yagiye kuri uwo mugabo afise ayo mafaranga akenshi hari aho uwo mupfasoni ataba yagiye kubera kuri kigo rukundo by'ukuri ariko ari kubera ayo maronko mm-hmm. n'igihe aba urukundo by'ukuri yari arufise hanyuma ayo maronko nayo nyine akaba yari ahari ariko mu gihe ibintu bigabanutse uwo mukenyezi bigaheza bikamugora kwihangana bikamugora kuba muri bike no kumenya ingene yabyitwaramo mu gihe rero bitagenze neza bica bititura urwo rukundo ubutunzi naho amafaranga aratuma umuntu akora ibyo atara atari gukora mm-hmm. ni ukuvuga ngo aho nca ndabivuga ku muntu usanga ayo mafaranga by'ukuri muri we haba hariho ibintu yahora yiyima aca avuga ati ubu rero ndabirekuriwe byose ndabirekuriwe reka ko ya mafaranga ndayaronse na kiriya ndaciha na kiriya ndaciha ugasanga mbere byanamujyanye no mu ngeso zitari nziza byamugoye kuguma mu murongo mu rutonde yategetswe kuba arimwo rw'umuryango akenshi rero ugasanga byamutandukanije na wa mukenyezi mbere n'abana birabaho amagara yiwe akagenda ahinduka na bwa bwiza yari afise bukamuvako mugabo kubera ko bari babaraganishije ko mu mahigwe no mu maguru mhm. urwaye cyangwa ukomeye hariho abatakira ibyo bibashikiye na cyane cyane ko basanze ubumwe mu muryango bugoyagoye bagaca batangura kwitana ba mwana kwitana amazina atariyo ubumwe butariho buteranywa n'inyama none batangwe kwitana amazina atariyo umwe yiswe yiswe bisesago umwe yiswe ko yayatwaye mu maraya mu bahabara mm-hmm. none ntiwumva ko mukagira ingorane hamwe n'uw'inzu bibagora kumuriha murapanze kuko ibishikira umuryango ni ibintu mudashobora gutegekanya kuri ujya munsi musinya ngo mugire mariage ntimuzopfa mutekanije ryari muzogwara ryari umwana azogwara ryari muzova mu kazi ryari imodoka izogonga umugabo uciye ikagonga umugore ryari amasanganya yo mu buzima azobashikira ibyo rero niho ku butunzi n'ubukene hose nyine umutima we wangara ariko usanga ntiuranyegeje agatima mubonera kuki aca avuga ngo ngo umugabo ngo ni umuntu ngo atunganye ivyo mu rugo ngo mbere ngo agire neza ngo bakurikirana ibyo mu rugo umwana acabarira ngo ngomba kuba umugabo nka mama mhm. urumva ko aho yari amukebuye mm. kumva ko umwana bariye papa ko agomba kuba umugabo nka mama wiwe mm. urwo rukundo ruza rwaratitutse ikindi kintu ni indero y'abana indero y'abana irahetse igatituka murabona iyo ababyeyi bitameze neza mhm. abana cyane nibo novuga ko mhm. hanyuma bigatuma indero y'abana itituka ndavuga nk'igihe umushinga ntahe dufate yabajije nk'umwana akabona mama wiwe ahora amwishyura umwana nawe nyine azoca akora azi yuko ni uko nyine bishyura mhm. batiyumvanamwo bakavuga ntibahuze bikanka ko bahuza bikanka kandi naho ubona agaragaza n'aho bahamagara ahagera n'umugenzi abahuza bikanka na bimwe bavuga ngo bya abahagarikizi ba parina ba marene bigasendwa kandi noneho mu bubatse iyo mumaze gutora gushinga amashiga mugatangura gutoranira abagabo hajya biba byanze kwihanganiranira bikanga wa mugogo ntarengwa ka karimbi ugasanga ari umugore cyangwa umugabo harimo uwakarenze uwundi akamufata cyangwa bakakarenga bose bose bagaca bitana abanyamakosa bigaca rero inkwerekezi ya mbere mbi ni abo bana bariko barabona ibyo mhm. biri ko biraba inkwerekezi ya kabiri ni aho bigera imagera bagasambura nta n'impanuro nta n'ikibagisho abana bagaca basanzara mu ibarabara umwe kwa papa abandi kwa mama cyangwa bakabura shinge na rugero bakabura iyo mhm. ko ari nk'ukuze hari abana batakira ingorane abana bamaze guca ubwenge bari mu mashuri bari hehe bariko baratera imbere biramutsitaza akagwa akayoberwa mu ishuri ababigisha ntibamenye igituma umwana ariko arayoberwa amanota yiwe ariko arahera mhm. kubera ko mu nzu byacitse urudubi mhm. iyo ni inkurikizi igira kabiri inkurikizi igira gatatu muri uko gusanzara kwabo n'amatungo y'umuryango arakwirikira mugaca ntimusubira gusangirira hamwe ntimusubira ngo mutegure kazoza k'abana niho baca umwe mu mpisho agenda kugurisha agaparisere yaguze ubundi mu mpisho agasaba ideni kandi muzi ko ideni ryose ritaje mu muryango riba rije kuzamura byari bikwiye kugenda gute kugira ngo urukundo hagati y'umugabo n'umugore rugumane akanovera ibihe byose mushinga na joseph ndayihereje cyambere nuko haba ikiganiro eh, novuga cimbitse bakavugana ingene bakwiye ayo majambo ntakwiye guhara mu rugo ntakwiye gusubirizwa n'ikintu na kimwe kindi ayo majambo nta ntakwiye gukugwaho cyangwa ibyo bihe byiza byo kuryoherwa byo kurangura amabanga y'abubatsi nabyo bikogwa uburyo bwinshi si byiza ko birakwiye ko bitunganywa neza kuko ibintu byose iyo bikozwe nabi biba bibi birakwiye rero ko abo bantu babiri bagerageza kugira ngo urukundo rwabo ntagende kimwe kirutose akazi mwavuze kugira ngo urukundo rwabo rwame rutotahaye bakwiye kurondera akarorero keza bakurikiza bagiranira ikiganiro barondere akanya keza ko kuvugana batavuganira mu bana cyangwa mu muryango hajya nyene ariko bahindure bahindura ka, ka ahantu ikibanza bagera bakayaga bakavugana bakibukanya ibya kera byose kugira ngo eh, y'imiryango mu bisanzwe iyo atakiganiro gihari urumva haba hagumaho wa mwanya hagati y'umugabo n'umugore mm-hmm. lovide igomaho mhm. hanyuma iruhande y'icyo kiganiro hariho kuvugana ukuri muri byose ni ukuvuga ngo iyo mwavuganye ukuri muratahurana gusumba kuvugana ukuri bikwega no gutahurana hanyuma iruhande y'uko gutahurana no kuvugana ukuri ndavuga ngo na twa tundi mwahora mukora kera mhm. mukiri inkumi n'imisore mukireshanye mm-hmm. mwebwe mugiye kugira urugo rwanyu mm-hmm. mwebwe babiri n'abana imana izobahezagiza n'abo muzotunga bazova hanze bazi ko bagiye mu rugo rufise uko rumeze rutagomba gusa n'ubwo kwa naka n'ubwo kwa naka wundi ibyo bintu barabishimika ko mu nyigisho z'ababyeyi niho naho bwa bukene buza ntuguma uraba ko ko kwa naka bagenda n'imodoka ko kwa naka bameze uko babayeho ibyo ntibikuraba raba umugenzi umuraba agwaye uraba umufashe ugire gute mufashanye mugabo ibyiwe ntibiza iwawe ntibyimuka ntibikunda imana niyo yabahezagira mugatera imbere muragumiza ibirenge hasi ntimuce mu ijuru ngo muguruke nk'inyoni mu kayange kubera uko buca bugacana ayandi ubutunzi bwamaze kubaduza hejuru iyo bubakoroye murameneka muramererwa nabi uca mutandukana ni hamwe mwitana amazina atariyo murabandanya mukavuga muti muri bike bikehanira bankana iyo muvugana nta bike bibaho kuko n'abajya ba ruguru batubyaye batoreze hari abari bafise bagura amasuka abiri bakarima bose cyangwa agatema ubundi akarima bakabirondera ubugirigiri bugira babiri iyo mubirondereye hamwe biragwira umugabo umwe agiye kurondera ntabibwire ubundi ko yaronse birahera nyine yifuza kugumana mm. yifuza kuba ahambaye mm. nica ahanini gihagaze ku gutuma abantu bamba bari kubaruzuzanya ku munsi ku munsi Arakoze cyane na hano ikiganiro isangano ry'imiryango cumi n'umunsi gigiye kirangirira dore ko turabira hamwe inyifato yoranga bubakanye kugira ngo urukundo ruri hagati yabo rugume rutotahaye nk'uko babisezerana mu ndagano zabo abatumire turi kumwe muri kino kiganiro bashikirije ibituma urukundo hagati y'umugabo n'umugore rutituka bakaba namwe turabashimiye turabashimiye namwe kandi n'intererano duhaye ngo n'imiryango murakoze cyane yakoze kandi eric uwimana ikadufasha muhinga bw'ibyuma ikiganiro mu kanwa ariko mugishyirizwa nanjye rijya gahimbari nkaba ndabasedeye naho ubutaha serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro usangire ikiyago